Edabideetan, askotan, agertzen ez den arren, zure poltsikotik aterako da eraikitzeko dirua. Arasorik, konponduko ez duen arren, gaitz guztiak sendatuko dituen botika miragarri bezala saldu egiten dute. Eta, zeo zer, berritzaile bezala agertzen den arren, iraungitako sistema baten azken arnasa dirudi. Gaurkoan, austura metaboliko motzean, subfluiala. Gabon, entzuleok, magatoz beste behin ere, irola erratiko uinetara, orain bueno, e, gorkak esan duen moduan, saio labur batekin, baina, bueno, saio urgente batekin, izan ere zapatu honetan, larun bat honetan Bilbon manifestazio garantitzu bat dago, zu proiektuaren kontra, eta beraz, bueno, saio labur honen bidez edo, animatu nahi zaituztegu edo, saldu nahi dizkizuegu, manifestaziora ona joateko arrazoiak, ez? Esan behar dugu aziratik, ba, gu, normalan neutralak izaten garela, baina saionetan, bai. eskara neutralak izango, ez Bueno, mundu guztiak daki, gu kasetaritza, ba, nola, nitxoko kasetaritza egiten dugula, ez? Guztiz neutrala, partidismo zero. Ver, pastoren eh, eredua jarraitu, zer? Hori da, neutral, neutral, gu gara neutral. Dakagu fact check. Baina, gaurko honetan, gaurko honetan esan dugu. Bustiko bueno. gara, ez? Bai. aldiz, austuran eta honetan bustiko da. Hori da. Eta izan ere... Agian bueno, konstruktora batzuen patrozinio galduko dugu honen ondorioz, baina... Bueno, bueno baina egin, gaude... bai, egin behar zeo zer da. Eta izan ere, bueno, kontatu nahi dizuegu, ba, proiektu honen nondik norakoak, beste saio batzuetan aipatu izan dugu, ez? Ba, hortik, ba, uste, megagiturak saioan, garraio saioan ere bai, izan ere, bueno, Eh, ardatze askotatik landu daiteken proiektu bat da, ez da. Baina gaurkoan uste genuen mono monografikoa behar zela pilula moduan asaltzeko eta bidaltzeko basur ezagun, lagun, familiako jaizu. Zergaitik ez dugu proiektu hau nahi edo proiektu hau behar ez da. Eta, bueno, behin ja sartuta ez, e, gaira, zer da fluviala, ez? Agian entzule askok, bueno, ba ez daude adi, ez, batzuetan, eta galdu izan dute aipatutako saioetako, bueno, ez dute lotzen, ez? Zer da, ez eta sufluviala? Bueno, basun fluviala autobide bat da, autobide proiektu bat, lotuko lituzkena leioa eta getxo arteko mugan dagoen hartatza rotonda, eta sestau Portugaleta eta trapagartean dagoen baionti inguruarekin, ez hor eh, inguru horrekin. Orduan eh, autobide hau itxasadar aspitik joango litzateke, Hortik dator datorzun fluvial izena gaztenera, ez ba, ibaiaren aspitik, berez, bueno, hor ja itxasadarra denarren, Eta aukiko lituzke bi tunel, bakoitzen batetik, eta, bueno, e, eh, iru kilometro inguruko luzera aukiko luke, eta, ba, bueno, ba, ez egu eskibun, interesatuko itzaien kostua, oraindik ez dago oso e, behin betiko proiektua espaita oraindik publikatu, badagoneko kostua iaia zeireun da, milioietan dago, eta kalkulo gehienen arabera, ba, mila milioietatik oso hurbil geraiteke amaieran, beti dakibulako, bueno, aziran iragartzen den presio, eta gero amaieran, agertzen den presioa, ba, normalean eh, nahiko desberdina izaten dena, ez pentsa ezaguno surra, em, teknikoki nahiko antzekoa den donostiko metroa, izan ere hau ere, ba, bueno, are, inguru are atxu baten egingo den obra da, are eta ingurua, terreno kontaminatuak daude bertatik, beraz, aurrera joan eskero, espero daitekena da, ba, ba, mila milioietatik oso gertu egotea obraren kostua. Edo, incluso, gehiago. Bai, hori da. Gain kostuak beti... Kontzebadorea izan daiteke ere mila milioko zifra hori. Gain kostuak beti egon daitezke la hortik, eh, bueno, izan ere, bueno, labur bilduz, ez? Bada, ba, zulo potolo bat, zeinetan, bai. zeinetatik errepide bat jungo dan, ba, zuk esan bezala, inguru, ba, bueno, eraikuntza zailtasunak eduki ditzazken inguru batetatik jungo da. Ba, ditu bai, ja, ba, ukitu faktore arriskutsu gehienak, ez? Ba, ba, area, ura, em, lur kutsatua, eh, hainbat bizilagun gertu, etxeak gertu, ezo gaita ditek las. Ikastetxe bat. Hori da, justo ba, Artazarromo institutoko patioan bertan egingo dituzte obrak, Moda monor gauza asko gertaitezke, eta gauza guzti horiek indesakiten da, kostua igo, ez da. Eta zergatik, ez? Zergatik, eh, ba, bueno, proiektu hain, banolo baitezatea hain potoloa, potoloa planteatu, ez? Zergatik nahi duzten mila milioi gaztatu, honetan. Zulo batean. Ba, bueno, eh, Bizkaiko foru aldun argudio nagusia da, ba, Bilbo metropolian sekulako trafiko dagoela ez. Hori, bueno, da, hor daude EAEko errepide kolapsatuenak eta dentsitate trafiko dentsitate handien daukatenak bertan daude, Bilboko metropolian. ba, gehien bate, gehien aipatzen direnak izango niateke rontegi zubia subia eta avanzada errepidea, leioa iria, bueno, leioa herria erdi erditik zarkatzen duen avanzada errepidea, Eta bitan, da, satitzen duen errepidea. Hori da. Eta gira da errepidea, ba, errepidea bak, benetan kolapsatuta daudela. Rontegitik egunean bat erbestez, egun dago eta marmilla ibil gaiu pasatzen dira. Imagina ezagun hori izan denez. Abanzeatik egun da amarmilla, Oan bai, eh, egia da, diagnostikoa zuzena da. Bilbo metropolitoko errepidetan kotxe gehiegi daude, sekulako trafiko pilaketan daude egunero, baina, claro, eh, hemen kontu zein da, ia benetan beste errepide bat gehiago itea, esote den izango, zuari ikatz gehiago edo egur gehiago botatzea, ez? Eta, bueno, ba, eh, eh, bizkaiko foru adundiak berak edo bere langilek informetan, ingurumen informetan bertan, onartzen dute baietz, hori dela kasua. Azkenean hau, iruroge garren amarkadetatik, ja, estatu oso, oso ikertuta dago, demanda induzida, deitzen den prozesua, dela, bueno, bazuk errepide berri bat egiten mauzu, edo errepide bat handitzen mali mauzu, hau da, errezago egiten mauzu, jendeak kotxea erabiltzea, ba, jendeak, bueno, <laughs> logikoki, kotxea gehiago erabiltzen duela, Hau da, e, Josebak, ez? Josebak lehen hartzen zuela metroa, ba, agian, bueno, ba... Zestauti, e, demagun bai. algortara, Hori da, ez? Esaten zuelako, bueno, pues, zertarako hartuko du kotxea, rontegi beti dago kolapsatuta... Ba, ia parkatzea gero ez da oso erreza... Ba, baina bapaten, Esaten baldin badiozu, ez, obra polit bat egin dela. Ba, mila, mila, oi, gaiti, bueno, ja ordein duta dago. Lasa, Joseba, zuk ez duzu, ja zure eh. hartu dugu dirua. Zasula, zai egon. behar. Momentuz ez dago bide esaririk, ez? Ba, bueno, mm, agian esango du, ah, pues beitu, agian orain metro hartu ordez, ba, kotxean, ez? Hori da, hori da, eta horrelako milaka Joseba egongo dira, Joseba, da, bueno, Eta orduan kalkulatzen dena da uneko hogeta hamar handituko dela kotxearen erabilera ingurune guzti horretan ez. Ba, bueno, e, eh, hor zerren kaltetan bakarraio publikoaren berakada baten eh, kaltetan edo ez. Orduan, bueno, gainera, hori alde batetik esango zen, esatea, bueno, eske trafiko orokorren handituko da, baina gero gainera, azpiegituraren diseinuak berak ere eta lotzen dituen puntuak, ba, bueno, horrek ere oso zanantxagarri egiten du, benetan inolako mm, e, eh, rontegio da avanzada, inolako aurrera penik lortuko denik. Eskenduta, imagina imaginatu esaten dugula, bueno, demanda induzioan hori guztia gezurra da. Timo, klimatiko den moguan dana gezurra, zintxa hori, pff, Iker, zina demostratu. Ikertuta dagoen arren, bai. fake news. Izan da justo kasualidadea, pues, justo egin den bi irietan gertatu da eh, demandaren antipema, baina hemen ez. Ez hemen ez. Gertatuko Bueno, ala ere ere, claro, esan behar duguna, lotuko dituen puntuak, o sea, benetan, hemen nagian, bueno, kokatzearen gure entzule asko garraio fluxuak hori Bilbo metropolian agian ez direla, ez, Bilbo ingurukoak, ba, beraiek pentsatzeko, ez, nola funtzionatzen duten garraio flusuak Bilbo metropolitanoan. Hori, da, batuko dugu hemen, em, jokuan sartzen diren eskualde nagusi, egizango liatekela alde batetik eskumaldea, edo uribe kosta osoa, ez, ba, bueno, itxasadarra, itxasuan antzabegira, eskumako partan dago, barro dago lehioa, hor dago getxo, berango, sopela, inpatxearen gutxi batzuk, eta gero, eskerraldean, egon goliatekela hor, ba, barakaldo populatuna, sestao, portugalete, santurtzi, bi eh, eskualde hori sartzen dira hemen ekuazioan, baina gero badago hirugarren bat, txorierriko eskualdea. Bertan agora bat, derio, loiu, samudio, eta hor zer dago, balde ba, batetik parke teknologikoa, beste batetik aeroportua, eta beste batetik bestain bat industria ere. Industria gune bat da orokorrean. Orduan, egunero, claro, eskumaldea eta uribe kostan, zer dago, gehi emate txepizitza daude, eta lan oso gutxi. Ezkerraldean tradizionalki basegon industria astuna, baina hori urtetan zehar, bat deslokalizazioen ondorioz eta desindustrializazioen ondorioz, desagertu joan da. Orduan, bi eskualdoietan populazio kopuru oso oso handiak daude, ba, eskerraldean ni nuke ber, ia berreun mila edo berreun milatik gora, uribeko eskumaldean apurtxu gutxiago, ba, e, eun milatik desente gorago, Orduan, eh, ia irure mila, laure mila pertsonako inguru batzuk oso lanpostu gutxirekin edo lanpostu defizit handiarekin. Eta hortik orduan zer doaz, milaka pertsona joan behar dira egunero txori herrira, lan egitera. Orduan horrek zer egiten du, ba, eskerraletik doazenek rontegi subia kolapsatzen dute egunero, eta eskumaldetik eta horiek ostatik doazenek abanzada kolapsatzen dute egunero. Odan, karo, e, honek, zufluiera zer konektatuko luke, eskumaldea eta eskerraldea, abanzada baino lehen, o sea, ronto egitek justo itxaso ondoan. Orduan benetan, horrek eluke inundik inora mm, aldatuko jenderen oitura txorierria joateko. Zer bai, alko lukete igual subfluvial hartu, baina avanzadan. Agertu gorieteke eskerraldetik joango balira. Ez? Berez, jada kolapsatuta dagoen errepide bat. Hori, orduan segurazki hori, are gehiago kolapsatuko litzateke. Eta bestalde, rontegiren arazoa, ez du konpontzen, igual-igual, ezin zarelako heldu rontegira subfluvialarekin. Claro, o sea, eh, se, esto es bueno, avanzar a ¿no? con la El Ron Tegdi con la Osa y en dejar a Berdin Berdin con Batean. Zeini, zeinentzako agin izango zen praktikoa, ba, bueno, igual Castrora doazen eskumaldeko oientzako. Ez agin, ba, Castro ondako bat, edo Laredo, edo, da zutuz, ba, Te burpaz noa. Bai, igual, brontegin aurrastuko zen ukela. Edo eskumaldea eskerraldea egiten duten bidaiari gutxi hoiei, baina gainera, kasu horretan ere gertatuko zena zen, azen, ba, gaur egun adian metroa edo beste beste garraio bide batzeko hartzen dituztenak, pues, beste bizkaia zubia, agian oinez, bizikletas, ba, bueno, eh, kotxearen erabilera, sustatu eta orduan hor, espero daitekena da, gero, irien sarreretan, ba, beren, hor agertzea, ataskoak, ez. Eh, irien sarrerak ez dira, ez dira dituko, orduan, batean, kotxe gehiago dituzu hor, Eta bat batean irtetzea eta sartzea irira, bueno, zaildu egiten da, ez? Bat egin santurtzira edo getxora, ez? Ze, izan ere azpimarratu behar dugu, ez, entzulek jakin dezaten, guk gure egunerokotasunean egiten ditugun, ba, bueno, ibilbide gehienak edo garraio gehienak hartzen ditugunean, ez, bada, pues, lanera juteko. Ez, lanarekin ba, lanera, edo, bueno, horren esan txalanak agertzen dira, igual ikasketak, eh, baina bai, asko dira derrigortutako. Hori da bidaiak, ez? Ez, derrigortutakoak, eta ez hainbeste, aizialdirako ba, bidaiak. Hori bai, pues, argian, ez, zufluialak, pues bueno. Bai, oien seguras que vaya resto Corintus que se egia tráfico pillate que direla momentu hora puntetan es. Orduan, zu naibadu zu Joan, mandi masa la rentista bat, ahí os imagina de pues rentista bat. Tu zu bat pizu, tu zu la ni que gimbear, sala vuelta con tres tu la jubilatu de zaudela, es. algo esta buena edad, va o la coge merde, no, y este jubilado ya tamar usted tu que amar piso. Ah, bueno, zu zara vampiro, va, tipo, bai. zara sea, jubilatu de Bai, bai, eror gaitezen demo, demagogiaren jokuan. Hori, pues, desamo, horko rentista da zareta, zaten, buf, gaur, amaiketan, pues, joan nahi dut, Castrora, es, pues, demago, maiatxak, bederatxian, asteazken bat, pues, hor bai, errastuko dizu. Bueno, bar, bermuta hartzera, edo. Hori da, bai. <laughs> Itxasora, bai, itxasori begira. Rebilla, bizitatxera, antxoia batxuk erostera hor. Hori da. Bueno, kasurotan bai, baina horoko ikusten dugu zenan eh, Bilbo metropolearen trafiko arazori es lioken em, soluziorik emango, ze zer kemango nioke soluzioa benetan, bakarraio publikoaren indartze batek. Izan erena epatzen genuen, eskumaldea eskerraldea txori herri joateko hor sortzen direla trafiko pilaketan dienak, eta garraio publikoa oso oso defizientea da. Berez, bizkaiko foro dundinen datuen arabera, irukoma amazortzi bider denbora gehiago behar da, garraio publiko zibateko, eskumaldetik edo eskerraldetik txori herrira, kotxez joaten zarenean baino. Hori berez, bizkaiko foru dondien eh, informetan, agertzen da, gorriz, markatu eta hau betu behar dugu, hmm. gero praktiken egiten dutena da, bueno, kotxea zutatzen, jarraitu ez. Eta estadistikoki honek zer, zer dakar, biztanenean bakarrik euneko zeia, desplazamendu euneko zeia bakarrik, izatea garraio publikoz. Komparazioz, eskumaldetik edo eskerraldetik bilbora, biztaren erdia baino gehiago joaten da garraio publikoz. Txori herrira berrez, euneko seia bakarrik. Orduan, hor, dago hobetu behar duguna. Garraio publikoaren hobekuntza beharrezko bat. Eta hor sartzen gara, subfluvialaren e, beste razotoko batera, dela, koste de oportunia, deitzen den hori, ez? Ekonomilariek eta erabiltzen duten terminoa da, karo, ez da bakarrik, azpigitura honek eraino dituen kalte zuzenak, bazik eta ere hartu behar duguna da hor, zer egin alko genuken, azpiegitura honek balioko duen diru guzti horrekin ez. Odan imagina desagun, ze puntura arte alko genuke nobetu, e, bizkaiko garraioa, milio, garraio publikoa milioi bat, ez... E, mila milioi. Mila milioi, ja, eski ja, zifra ez, nik bai, bai. mila milioi eurorekin ez. Hau da, zufluiaren inbertituko diren mila milioi hoiek inbertituko balira garraio publikoa Oi, sustatzean garraio publikoa, sustatzean edo eh, lerro, bueno, hori, lerro publiko berri batzuk egitean edo dena dalako edo bat, bat trenbidea hobetuz adibidez eh, hor e, ba, eusko tren eta metroan lotzen dira bueno, hori alko zen hobetu imagina desagun mila milioi zer alko zen egin eta hori, pues, bueno, beste bat esateko es que, hau kaltegarra izango da eta gainera egingo diguna da, ruinatu bizkaiko foro aldundia eta ezingo dira egin garraio publikoan behar diren inbertzioak. Ez orduan, bueno, hor mm, laburkia saldu dugu mm, segaitik ez den oso zentsuzko proiektu hau. Ez gero, aipatu ziren hor, pues, kaltetuak, ez bartaza romo institutua, artaza parkea, honek sortuko duen laburkia zaterran, karo, trafiko handitxe batek zer du. Pues, kutsaduraren handitzea, em, berotegi efetuko gazen isuria handitzea, zarat handitzea, em, sedentarismo handitza, bueno, hainbat faktorez. Bai, egia da, onartu behar dugula, bueno, kalte ekologiko zuzen bezala, ba, bueno, bi inguruneak direla, guzti sakrifikatutak dauden inguruneak, baino, naiz eta kalte ekologiko zuzen ez egon, bai daude, bueno, zeharkako kalteak edo... Claro, ikusten ez dugun arren, horrek... Da, eragingo dituen zeharkako kalteak, ez? Eta, bueno, ere, lotuta dagoela, bilboko portuaren handitzarekin, hau de, atera duguten lur guztia, bilboko portu handitzera eraman, ez? Horrela, horretzen dute ekonomia zirkularra, bai. bueno, zuntxiketa batekin, beste zuntxiketa bat ingo dugu, eta horrela, ja, bueno, es que... konpentsatzen da, ez? Es, ez da eser galdu behar, edo, Ba, bueno, orduan, laburkia saldugu nola baita, ez? Zer gaitik ez den oso zentxuzko da proiektu hau. Baina norbait intereseko zaio, ez? Izan ere, hain, hain datu, bueno, interesgarriak baldin badaude, edo, Incluso e, ba, bueno, aldundiko, bizkaiko foru aldundiko ba, in, ikerketek... Baitek berek ez dute, bueno... Bueno, honek agian, agian... Gure mm, eh, ingurumen plan guztien kontra doa, baina bueno... Baina bueno... <laughs> Niri agindu diatea bogiteko, pues... Hori da... Aurrera goaz, ez, baina... Orduan, beraz, egon behar da hor, interes potolo bat, edo oso zentzuzko arrazoi bat, ez? Ba, aurrera juteko, plan honekin... Hori da, hor, faktore bat, bueno, mm, faktore ekonomiko potente badago, da, ba, claro, azkenan inbertsio hauek egiten direnean, diru horrek ere, pues, non hona maitzen du, ez? Baten batek eramaten du gero eh, diru publikoko inbertsio izugarria, eta ben dira, ba, eraikuntza enpresak. Direna, ba, guztio dakigun moduan oso oso potenteak Espainiar estatu osoan, eta nik esan nuke bereziki Euskal Herrian, ez? zeu zerren gaiti daukagu ere mm, Europako autobio dentsitate handienetako bat, eta, mm, bueno, bestain barat, makroegitura, ez? Bueno, megeegitura esa joan, agian, hobeto asaldu, bueno, mejor da, eraikuntza enpresa lobby oso potente bat direla, sekulako konexioa komunikabidekin, alderdi politikoekin, eta, bueno, egiten dutela, em, presio handia, onelako azpiegiturak aurrera joan daitezen, ez? Baina gero nik ere beste faktore bat interesarra ikusten, ikusten dudana, askotan ez den ipaten izango zen alde batetik industria automobilistikoa bera, hemen berezik indartzua dela, eta horrek urteetan eta urteetako lanaren bidez, eta, bueno, automobiliaren... Kultura, ez? Kulturaren bidez, ez? Eh, hori, ba, gure bat, autoa, ez? Igual hor, eh, zehatzago, zehatzago asaltzen dugu, gaina horrek sortu duen, ba, eh, kotxearen hegemonia kulturala eta, bueno, bueno bai, jende asko dagoela, kotxearekin zuzena obsesionatuta eta sentitzen duela, osea, eh, hor esaten genuen, ez, merkantzia tresna utz batetik asko esaratago doa kotxea, ez pues eh, oratzen daukoan fetitismo guztia. Ia, ia, zure estentzio bat, da kotxea. Ba, aizelan espazioa erabat moldeatu duen, ez? Gaur egun ja distantzia kalkulatzen dira, kotxez, behar dugun en arabera. Kotan, ez? Dan, normalna, bai. kontxeatzen dugu, kotxea, bueno, aparkatu aldugu lehado non daude, hainbat gauza normalizatuta kotxearen inguruan. Bai. Iriak berak, herriak bera, daude kolonizatuta, ba, errepideetatik, ez? Kotxearen Ber, da bilerako. Berez ere, zuke ukitza, kalean, ez? super eskalean ezin zona sofa batekin eta hor egon lasai, sofa batekin pintzen zaur kalean, segidu dira hor, eh, udaltzaingoak edo analako, zaten oie, ezin zara hemen egon, zuretzetik sofa bat ipini hemen kale erdian, ez da? Berriz kotxearen txako, bueno. <laughs> Aparkaleku, <laughs> ba, aparkaleku piba daude hor, mm, kalean, nahi duzuna zu, zure kotxea ipintzeko, ez? Autobidak ere dira, bueno, kotxearen txako bakarretan den egiturak, Bueno, hain bat fenomeno, Eta horrek egiten du, ba, ere, obra hauek nahiko onarpen handia izatea ere, ez, nik, ba, bueno... Eh, Hai, nola bait, ba, egongo balitz giro, ba, kontrako giro bat, ez, edo eskortasun bat egongo balitz, ba, bueno, kotxearekiko edo errepidearekiko, agian horrelako obra bat ez litzateke planteatuko, ez? Hori da, lotxa ere mangoliek, eta igual, ba, bueno, ere ikuntzen perrezak elikatzeko beste bideren bat topatuko lukete, ez, ba, bai. adibiez, ba, subi eh ziklista bat, adibidez, egiten ari direna moduan eran barakaldolo barakaldo es ez, erkenan, pues, Bai. A ber, mugikortasunaren zentzutik, ba, onuragarri izango dena, baina, bueno, ere plantea daiteke nahi, benetan, beharrezko da nolako inbertsio bat, ez? Baina, bueno, diatuko lituzkete bestera batzuk, bai, baina... baina nola bit, onarpen bat dagoen ez, ez? Ikuson bat dagoen ez, horrelako, bueno, azpiegitura ekiko, ez? Milaka pertsona denez ez hor txalotzen, onelako horra bat egiten den bakoitzan. Basen garaia. Bai, bai, izanen nik, eh, esan behar dut, ba, ba bueno, nik, inguruko lanketa politiko egiterakoan eta ba, kasu nahiko, nahiko kuriosoak topatzen dituzula, ez? Bai, maldekutan kartela karran katuta, eskurriak banatzerakoan erreakzio oso violento, Ai, ba, gizazen du sufrubea, eta oso aldenago, eta agian beste azpiegituratekin aurkitzen ezen nuena, beste edo plan urbanistekin agian agertzen ez den hori, ba, batean autobide baten kontraplantatzen zainan, ba, kontrajarrera oso nahiko violentoak, oldarkorrak, jendak hartzen du askotan eraso pertsonal baten modukoa. ah, sufrian kontra saude, nire kontra saude. Bueno, o sea... nik, karo, nik trayektori egin behar dut egunero. Nik hori da, ni egunero, kotxes noa, rontegi jaten dut. Ba, bueno, ya, jarraituko zu seguraski sufrien berdin berdin, ez da, bueno, dena den. Eh, obra publikoa da, guztiok eman dezakegu iritsia, ez da beharrezkoak kotxea erabiltzea, honen ikura nire emateko, ze berdin bueno, berdin duko guztio. Guztion diruarekin egiten den denean. Hori da, hori da, eta, bueno, eraginak guztion ganeukiko du, ez. Eta honen kasu estremoena, ze, kau, jendea aurrez aurre topatzen duzunean, ba, bueno, ba, jendeak gutxe gora zentxuzko, zentxuko bai. ikasaketen erantzunak eman dizkizu. edo, edo mostu egiten da, ez gutxien espizka mostu egiten bai, da. Baina ja honen kasu estremoena ikusteko, TikTokera jolara. Bai. agian sare sozialek ematen duten animota, animotasunari. Hori da, <laughs> animotasun horretatik ja, mendan soldaten dira sekulako... <laughs> bueno, hemen ekarri dugu gordoan, Sufluvial Edge Plataforma, ba, bueno, TikTok kontua sortu du, duela gutxi. Eta bertan, hasieran bideoak ez zuten oi hartzun handirik ukitzen, baina, bapatean, Oregon zan bideo bat, ba, bueno, plataformako kide bat, hor, eh, hitz egiten bizkaiko diputazioa horrean, ba, manifestazioa deitzen, eta horrapetean, komentarioen bum, moduko bat. Ojo. Ego zondo, ze, ze WhatsApp taldera llegatu zen, edo ze algoritmoen ze tekla ikutu zuen hor. Zer zirkulo tatik ah, mugitu zan bideo hori. Egon batean, eun komentari agertu ziren hor. Gero, beste, bueno, albiste faltsu bat, edo gintzuen sufrudias plataformak justo inusente egunean, bat zuten, zela Metro Bilbao posizionatzen zen. Guztiz kontra. Azpiegituraren kontra. Eta, bueno, hor jendeak, bueno, albistea sinistu zuen, baina sinistu eta ere, jendea azten zen metroak kritikatzen. Ba, metroko hau, lotxagako hau, eki esaten digutela, kotxea, esera Eta izan ere, kritikagarria da metro hilo kudeak eta. Bai, bai, baina, bai. kasu honetan... <laughs> Ah, agian... Ha, bueno, albiztea faltxua, Baina, kasu honetan, defendatu barko dugu. Kan, hori esan behar da, pues, claro, esken metroaren defizientzia igual dator, se bertxio guztia, autobideta badoa, ba, claro, igual eh, hor erreia konpontzea edo metro berriak erostea edo mantendu hon bat eukitzea. Ba, claro. ja, aurre, ez Zail, eh. Zaildu egiten da, zaildu egiten da. Eta doan, saio apura eta maitzeko. Bai, hor... Karri dugu tiktokeko... Claro, bildu dituzu hor, nolabait, highline batzuk, ba, ez? ez eh? egun komentario daude, egun bai. Best, best comments, <laughs> best comments. Na, no, era bideonen baten, igual boste un komentario edo. Oida, egin, egin dugu selekzio bat, ez? Oda, bai, gara hor batzuk aukeratzen. Hemen bakarrik la creme de la creme. <laughs> Orduan, bueno, Azteko, mm, Es apurrak klasifikatzen dagoen komentaria, baina batzuk es esan inklasifikabla dira. Ezin da. Alde batetik debate sektore bat esaten zuena. Karo, kotxearen ingunan asko hitz egiten da, baina benetako Corazón da avión y los cruceros. Comentario, aquí los que contaminan son los aviones y los cruceros. Lo de los coches es un timo. <laughs> nik uste supleaz plataforma, ez da, bueno, oso alde gaz kinetas da kurzero eta, ez? Azteko, te <laughs> autobidaten kontragoteak ez du implikatzen bestean alde es Normalean, kontrakoa da, segurazki, ba, bueno. Baina, bueno, <laughs> hor ja... Bueno, artean ziren horlako batzuk como eskurriendo el bulto. de bueno, kotxean ez da inarrebenetan abioiak. Eta cruceroak eta... Batek horren, horri buelta bate ematen esaten zuen, ayer en Santo Tomás estabais todos concentrados y contaminando, expulsando CO2 ...aumentando el efecto invernadero. O sea, ya claro, han debatido... Crucerak, Etaero, Santo Tomás. Etaero, Santo Tomás. Gendea, bisirik egotea, hor, ez? Horrek eragiten du, klima narria. Eta hendea, bisirik egotea. Bueno, hor agian, claro, gendea galtzen nahi da, ez? Agian, Santo Tomás izan daiteke, ez? Arrazoi potolo bat. Igual klima da ez? Bai, bai, bai. Baina gehiago da, hor. Hor kontxo da, Bai, gero beste batzuek egiten zuten zuzenean pues, reducción al absurdo modu Eta zazen zuten. Si estás en contra de su bat egiten zuen. Volvamos al burro y el sendero. Eso es. sí, con internet. Edo su edo asto, Ez da guardi biderik. Ez da guardi biderik. Ez da beste garro biderik. <laughs> Ez eh, da. Ez da su fluviarek etxen, errepide guztia desagertuko dira, kotxe guztien, eta Vuelta bueltatuko gara. Edo autoaren erabilera zentzuzkorik, edo automozioa birplentzatu a a ez hori ezin da. Autobusa, zer da hori, autobusa, mesedez. Ba, aztoa. Ze beste koronte bat, claro, beste corontea ya, da, apología, coche kotxearena, arena, vaya, sin venir muy a cuento. Coche fascismo. Bai, bai, bai, bai, ez cuanto más, a ver, no, lo dudan. Todos tenéis que usar el coche y cuanto más mejor. Y como siempre digo, el diésel no ha muerto. Larga vida el diésel. Vaya, bestéate. Cuanto más autovías, mejor comunicación. Gero, este comentario, mota Ya, y ipintzen zen, era mm, violento batean, islarien en Ez hor, bideon agertzen en contra. Comentario, komentario nahiko y batzuekin. Vago, tranquilo, que la pagamos los españoles. Comentario, bat. Se nor, ze hor, ba, asambladetan eta dagoen jendea bizi da mundu paralelo batean. Hori da, ez du lan egiten inork. Ez, eta zergak ez, e, ez du ordaintzen, bizi da, bueno, ba, asambladentzako, ez, egindako mundu paralelo batean. Ba, da, tu tienes poca pinta de trabajar. Bai, bai Si estás en contra de su no trabajas. Argi dago. Ikasio, <laughs> Susena. Gero, beste batek, por lo menos, ya no pegáis tiros en la nuca. Ah, es como, bueno, ikuspegi positibo batekin ez, zaten, bueno, zufluean esker, ja, jendeak, eta gutxitu armak, ez, eta... Bueno, gutxien Beste, gauza batxuetara, claro, es, da. Atentatuen beldurrak kendu da, ez? Horra zentzurretan, bueno, ondo. Gero baten batek, osasun gomendioak ere maten zizkion islariari, ben bizi, si quieres, que te vendrá bien. Ojo, eh, ojo. <laughs> Bestete jau, egizan enuen urtzen duen erto. El fenotipo no falla. Hor, argitu bat bueno, islaria Suria, zela, berez, baina, bueno, ez dakit, bueno. <laughs> Apuran moreno gian iritu zitzaion, ez dakit. Ez dakit. Racismo antiblanco egoa nialdu da, hor. Bueno, frenologia, ez? Frenologia pixka, ez? Ikuste hor, mesurando kraneos. Bai, bai, bai, bai. Eta gero ja, bueno, eh, nik amainara kutsi dudan onenak dira ja, pues ja, el calzón quitado. bate bueno, público garraio publikoaren, nik ez dakit honek ze garraio publiko hartzen duen, baina Manhattan en bicicleta transporte público. Y luego ir como latas de sardinas, sin poder sentarte e ir tranquilos. Robos, agresiones y demás. No, majo, no. <laughs> Prefiero ir en coche. La gente como tú dirá que no pasa nada de lo que digo. ya se adelantan las críticas. Eso, <laughs> bai, Bye, bai, Claro. Bueno, robos, agresiones, faltes de sueño, violación, igual. Eh, bueno, a Euskalo es Metro Bilbao. <laughs> Genocidios. Eh. Metro Bilbao, Euskalo den. Bueno, amen, esan beharra dago, agian, gure entzuretako baten batek, bueno, pues ez du hartu Metro Bilbao, pues ez dakit igual Nafarroak adelako, edo Iparraldeko dena baina Metro Bilbao esan berra dago. Claro, agian TikTok ikusten dut, dago, dena beldurtu ez dut, boah, sartzen hor, egunero, amarka, amarna gailako. Es... Baina Metro Bilbao esan berra dago, nahiko... Eh, bueno, metro bat izateko nahiko burgesitoa dela. Ba, e, bai, bai, ikusten jendea metro, trajegaz eta bar, Ze, bueno, hartzen dituen zonaldea dira puro bat las zonas nobles de la villa. Eh, Hori eh? da. Zantzetik, eskumaldetik pasatzen da. Osa, bai, bai, bai. Denetarik bueno, dago. Tipo honek, ez dakit niz... Eh... Ba, bueno, orduan hor, hainbat komentario. Entzunen batek ba, bueno, jarta gehiago nintzako gogoa baldin bauka, zada dilla sufribilezeko TikTok kontuan, eta kituko ditu hainbat, hainbat perla, ez baina, labur bai, nirik gehien gustatu zaidana, ze oso ondo labur du kotxearen ideologia. Do. Solo se, que si toda la gente que coge el metro se pasa al coche, estará más cerca de la libertad. oso ondo labur biltzen, bueno, kotxearen... Eh, kotxearen industria urte guztia hoetan komunikatzen saiatu izan den hori honek oso laburrean deskribatu du. Ez da. Nik uste, hola, nutxi berko genukela, se ezin, ezin dugu, bueno... Ba, nik uste hau... komentario ezin dela, ezin dela, benditu, ja. Eh, ja está. Ja, ja... Eta guk hau txapatu beharko genuke, ja. Ba, eta ordan uste baduzu, ez basaude ados, TikTok e komentario honekin, Edo askatasunaren kontra basaude, bueno, ba, eh, zapatu autoritario demagogo bat baldin bat. Arregatik, ez baduzu nahi, ba, bueno, zure dirutik apurtxo bat donatu, ez, zu fluvial honentxako, ez, hainbeste nunek askatasunaren estatua berri honi, ez badiozu zure dirua, eman nahi, ba, zapatu honetan ikusiko dugu elkar, ez da. Hori da, otxaiak sortzean, bostetan? Eta, bueno, ba, maitzeko, orain guan kanta, Mm, zen izango da, gorka, edo... Bueno, hamen egin dugu ba, aukerak eta polit bat, ez? Ba, bueno, pixkat, bebai, bueno, espirituari jarraituz, eta gu garenez, ba, hori, esan bezala, autoritario demagogon askagarri batzuk, eta gaude askatasunaren kontra, ba, hemen usten zaituztegu, aukeratutako abestiarekin. Abestiarekin.